Maun suresi Mekke'de nazil olmuş olup yedi ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana, o yetimi şiddetle itip kakar. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Vay haline şöyle namaz kılanların, الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ki onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler.''